Աշխարի տարբեր անկյուններում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վաննովիկովի հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ։ Այսօրերին Արցախ Սփյուռք կապերի ձևաչափի, խնդիրների, խոչընդոտների իրականացվող ծրագրերի, իաջակցություն Արցախի Սփյուռքի կողմից ցուցաբերվող տարաբնույթ օժանդակությունների վերաբերյալ զրուցելու ենք Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Սփյուռքի հարցերով Ազատուհի Սիմոնյանի հետ։ Բարև ձեզ Տեկին Սիմոնյան, շնորհակալություն հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Կխնդրենք մի փոքր ներկայացնել Արցախի շրջափակման առաջին օրից ի վեր ձեր կողմից իրականացվող աշխատանքները, որոնք կարծում ենք նույնպես ընթացել են արտակարգ ռեժիմով։ Այս ընթացքում ինչ է հաջողվել իրականացնել, ինչ խնդիրներ եք ունեցել եւ ինչ ծրագրեր են կյանքի կոչվել Սփյուռքի հետ համատեղ։ Ողջունում եմ Արցախի հանրային ռադիոյի մեր ունկնդիրներին, անձնակազմին եւ լրագրողներին։ Շրջափակման հետևանքով բոլորս անկախ մեր բնակության վայրից ունեցանք տագնապներ, ունեցանք հերթական ցավը, բարոյական եւ հոգեվոր առումով հերթական հարվածը, մեր հայրենիքի մի կտորը մյուս կտորից անջատելու, մեր հայրենակիցների առաջ փակուղիներ ձևավորելու, արհեստական փակուղիներ ձևավորելու մասով, որը մշտապես եղել է մեր ճշնամի պետության օրակարգային հարցերից մեկը՝ միշտ տարանջատելու, բաժանելու հայ ժողովրդին եւ այդտեղ կարծես թե փորձելու գրանցել որոշակի հաջողություններ։ Պետք է բարեբախտաբար ասեմ, որ շրջափակման այդ առումով իրենց արժև դրված խնդիրը կամ նպատակը ճշտամի պետությունը կարող են կարզանագրել, որ չի հաջողել եւ այդ օրակարգը, որ ընդհանրը, այսպես ասած, բարիերներ, ֆիզիկական բարիերներ առաջացնելով մեր ազգի միջև կամ մեր հայրենակիցների եւ հայրենիքի մի հատվածի եւ մյուս հատվածի միջև դա չի տվել իր արդյունքը։ Այո, Արցախի բնակչությունը, Արցախահայությունը, որոնք այս պահին ֆիզիկապես արդեն 100 օր եւ ավելի գտնվում են ֆիզիկական շրջափակման մեջ, ունեն եւ ունեցել են եւ շարունակում են ունենալ անմարդկային պայմաններով լի կյանք 21-րդ դարի ոչ հարիր մեր այսօրվա մարդու իրավունքների հորջորջվող ազատություններին բացարձակապես որևէ առնչություն չունեցող մի իրավիճակում են կանգնած, ժամանակակից աշխարհի համար անընկալելի հասկացություն, երբ որ աշխարհում չկան այլևս սահմաններ, եւ երկրից երկիր մուտք գործել աշխարհում անգամ չի ենթադրում որևիցե ոստիկանական անցակետի անցում եւ անձնագրային ստուգում, ողջվում է, որ մենք մեր երկրում, մեր երկրի մի կետից մյուս կետը տեղափոխվելու համար այլևս պետք է հանդիպենք կեղծ էկոակտիվիստների կողմից առաջ քաշված մտածածին եւ կեղծ պահանջներին։ Սա որպես իրավիճակի մասին իմ եւ իմ շատ, այսպես ասած, գործընկեր հայրենակիցների կարծիքն է եւ ես կարծում եմ, որ ֆիզիկական շրջափակումը մնացել է եւ շարունակում է մնալ ֆիզիկական, բայց նա չի կարող անցնել մեր հոգեվոր եւ բարոյական դաշտի մեջ եւ հայ ժողովուրդը չի կարող գտնվել մտավոր առումով կամ հոգևոր առումով շրջափակման մեջ, որովհետև մենք իրականում մի ազգ ենք, որ մեր մեծամասնությունն ապրում է ցավոք, սա ցավալի արձանագրում է նաև բուն հայկական պետականության տարածքից, հայերենիքի տարածքից դուրս, օտար ափերում եւ դա իհարկե ունի իր առավելությունները եւ նաեւ ցավալիորեն պետք է ասեմ իր վնասարար կետերը, որտեղ այլ բան է հայոց պետականությունը 10 միլիոն բնակչությամբ էթնիկ հայ բնակչությամբ եւ այլ բան է երբ մենք ունենք 3 միլիոն բնակչությամբ հասնող Հայաստանի Հանրապետությունն եւ Արցախը միասին։ Շրջափակման հետ կապված նորից չիպ չեմ կարող արձանագրել այստեղ, բոլորս հետևում ենք, տեսնում ենք, որ մեր հայրենակիցները անկախ թե որ երկրում են ապրում, անկախ համայնքի հզորության, մասշտաբայնության չափից, քիչ թե շատ փորձում են անել որոշակի քայլեր դրանք կլինեն տեղեկատվական, քաղաքական թե քարոշչական, թե ֆինանսական, նյութական, թե այսպես ասած հումանիտար, բնավեսպային կարևոր չեն։ Հայնիկից դուրս գտնվող սփյուռքայության մեր հատվածը այնուամենիվ շարունակում է ապրել Արցախի օրակարգով, այս պահին Արցախի շրջափակված օրակարգով եւ այդ օրակարգը փորձում է իր հնարավոր խողովակներով բարձրաձայնել իր բնակության վայրերում։ Տիկին Սիմոնյան նկատելի էր նաև որոշակի աշխուժություն Սփյուռքում։ Մի շարք համայնքներում ցույցեր կազմակերպվեցին տարբեր պետական կառույցների դիմաց իրենց երկրներում։ Ձեր կողմից ի պաշտոնե եւ աշխատանքի բերումով ինչպիսի գործընթացներ արձանագրեցիք, որոնք առանձնապես հատկանշական են։ Առիթը օգտագործելով պետք է նշեմ Ամերիկայի արևմտյան ափի առաջնորդ Սրբազան հայր Թորգոմ եպիսկոպոս Տոնեանի առաջնորդությամբ եւ օրնությամբ եւ իր անձնական նաեւ նախաձեռնությամբ եւ մեր այնտեղի աշակերտների Շամիլյան ազգային վարժարանի աշակերտների սաների ցանկությամբ ամանորյա Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ նույնպես դրամական օժանդակություն ցուցա ցուցաբերվեց թվով 111 ընտանիքների, որոնք շրջափակման մեջ էին գտնվում։ Նրանց մեծ մասը 5 եւ ավել երեխաներ ունեցող բազմազավակ ընտանիքներն էին եւ այդ օրերին վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող մեր հայրենակիցների ընտանիքները։ Այսպիսի ծրագրերը շատ են եղել այս օրերին։ Պետք է ասեմ, որ օրինակ իմ գործընկերներից Իտալիայում ապրող մեր հայրենակցուհին կապի դուրս եկավ իմ հետ եւ ցանկացավ, որ իր ժամը տրամադրել եւ կամավոր կերպով մեր ուսանողությանը Ստեփանգերտում գտնվող մեր աշակերտությունը իտալերեն եւ անգլերեն սովորացնի եւ հիմա այժմ մենք աշխատում ենք այդ ծրագրի վրա, որ Անտոնի Արսլան ուսումնարանի հետ ինքը սկսում է այդ դասընթացի ծրագիրը։ Վերջերս Անգլիայում գտնվող մեր հայրենակցուին Իմիջայլովց արմատներով Արցախցի ցանկություն հայտնեց որպես հոկեբան մասնակիտացված հոկեբանության մեջ նույնպես իր անվճար կամավոր սկզբունքով դասընթացներ անի եւ ծառայություններ մատուցի մեր ուսանողությանը։ Նման նախաձեռնությունները շատ են, Իհարկե մենք չենք կարողանում անընդհատ խոսել դրա մասին, միգուցե նաև սխալ է, որ չենք բարձրացնում, որովհետև պետք է նման դրական օրինակներ անընդհատ շեշտվեն եւ այստեղ իմ համար շատ սկզբունքային եւ կարեւոր է նաև այն հարցը, որ ես երբ զբաղեցրել եմ այս պաշտոնի եւ անցել եմ այս աշխատանքին, միշտ կարևորել եմ Սփյուռքի հետ մեր մարդկային, բարոյական, հոգեվոր, կրթական դաշտում համագործակցությունն առավել, քան նյութական եւ ֆինանսական դաշտում, որովհետեւ երկկողմանի կա թյուրընկալում եւ մեզ մոտ ցավոք եւ Սփյուռքյան մեր այնակիցների մեզ մի մասի մոտ, որ թե մենք իրարից միայն ակնկալում ենք գումար, փող, նյութական օժանդակություն, բայց իրականում խորքի մեջ կարևորը ոչ թե գումարն ու փողն է, այլ են գիտելիքը, այն կապերը, այն ռեսուրսը, այն էներգիան, այն հարաբերությունները, որոնք կստեղծեն բարիք, կստեղծեն ավելացրած արժեք Արցախի տարածքում, Արցախի քաղաքացիների եւ բնակիչների մեջ եւ որոնք դրանք կարող են հետագան վերածվել ավելի մեծ արժեքների, քան փողը, գումարը կամ որևէ այլ նյութ։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման եւ ագրեսիվ գործողությունների, ինչպես նաև դրանց հետևանքով Արցախում ծառացած հումանիտար ճգնաժամի վերաբերյալ Սփյուռքի հետ ինչպիսի աշխատանքներ են ընթանում, որ เป զի իրենց երկրներում ներկայացվի այն խնդիրները, այն մարտահրավերներն ու վտանգները, ինչպես նաև հումանիտար ճգնաժամը, որոնք այս օրերին ծառացել են Արցախի արչև։ Ինչ խնդիրներ կան այդ առումով եւ Արցախից մասնավորապես ինչ է պահանջվում, որպեսզի ապահովի Սփյուռքի հետ այն տեղեկատվության, այն կարևոր հանգամանքների փոխանակումը, որոնք նրանք կարող են օգտագործել ներկայացնելով վերը նշված խնդիրները իրենց երկրների տարբեր պատկան կառույցներին։ Այստեղ պետք է իհարկե նշեմ եւ առանձնացնեմ հայ առաքելական եկեղեցու Մայրաթոր Սուրբ Էժմիածնի եւ Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսության երկու աթոռների Կիլիկիայի եւ Էժմիածնի աթոռների Գարեգին II ամենահայոց վերապար հայրապետի եւ Արամ առաջին կաթողիկոսի հորդորով կոչով թեմերի առաջնորդները սրբազան հայրերը եւ ամբողջ հոգեվոր իշխանությունը լծված է եղել եւ շարունակում է աշխատել եւ այստեղ պետք է նաեւ նշեմ շատ հաճախ ոչ հրաապարակային շատ հաճախ դրա մասին չբարձրաձայնելով եւ կատարելով հսկայական քայլեր ու ջանքեր գործադրելով, որը մասին չի բարձրաձայնվում, բայց մենք առվազն ես կարող եմ ասել ի պաշտոնը եւ իմ շատ գործընկերներ տեղյակ ենք, ընթացս կապի մեջ ենք, եւ միասին նաեւ փորձում են որոշ բաներ համակարգել գործողություններ։ Պետք է ասեմ, որ հայ համայնքներում այդ գործողությունների հիմնական բեռը հայրաքելական եկեղեցու թեմերի վրա է։ Իհարկե, իր առաջատար տեղում եւ դիրքում է գտնում հայ ապահական դաշնակցությունը իր հայդատի կառույցներով եւ երիտասարդական ուսանողական մարմիններով եւ միևնույն ժամանակ հայ բարեգործական ընդհանուր միություն։ Այսինքն այն ավանդական կառույցները, կուսակցությունները, թեքյան մշակութային միությունը կամ միուս մեր գործընկեր կառույցները, որոնք տարիների ավանդ ունեն եւ կազմակերպական կառուցվածք ունեն տարբեր երկրներում եւ համայնքներում իրենց ներածին չափով շատ ծրագրեր են գործադրում եւ փորձում են շրջափակման պատճառով առաջացած խնդիրները բարձրաձայնել, կապի մեջ լինել մեզ հետ եւ պետք է ասեմ, որ նաեւ նրանցից ոմանք այս օրերին կատարել են հումանիտար որոշ ծրագրեր Արցախի բուն տարածքում գտնվող մեր բնակության համար, նրանց օժանդակելով տարբեր ֆինանսական, նյութական օժանդակություն ցուցաբերելով։ Մի քանիսի մասին մենք հրապարակայնացրել ենք, այս առիթ օգտագործելով եւս մեկ անգամ կցանկանամ իմ շնորհակալությունն հայտնել Ամերիկայի եւ Կանադայի թեքյան մշակութային միությանը վերջերս ցավալիորեն կյանքին հրաժեշտ տված միության նախագահ երջանկային շտակ Երևան Էդմոնդ Ազատյանի ջանքերով մենք կարողացանք շրջափակման գրեթե առաջին մի քանի օրերի ընթացքում 212 ընտանիքի ցուցաբերել դրամական աջակցություն միանվակ դրանք մեր զոհված հերոսների ընտանիքներն էին կերտության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի ոլորտում ցավալիորեն զոհված հերոսների ընտանիքներին տրվեց աջակցություն եւ նաեւ Արցախի հանրապետությունում գտնվող ֆիզիկապես շրջափակման մեջ գտնվող գործազուրկ մեր որոշ քանակի ուսուցչական կազմին նույնպես Թեքյանի կողմից տրվեց աջակցություն։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Սփյուռքը Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման հետ կապված այս խնդիրների եւ դրանք աշխարհին ներկայացնելու, ինչպես նաեւ որոշակի արդյունք ապահովելու առումով ինչ կարող էր անել, ինչ անելիքներ կան, որոնք են առաջնահերթությունները դրանց համատեքստում։ Ընդհանուր առմամբ հայրենիք Սփյուռք կապն այս իրավիճակում ինչ խնդիրներ կարող էր լուծել եւ յուրաքանչյուր կողմ ինչ կարող էր անել դրանց համար։ Մենք արդեն 2 տարի մեկնարկել ենք քույր դպրոցներ ծրագիրը Կրթության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը դերևս նախարար Լուսինե Ղարախանյանի հետ մի համատեղ ենք սա գործադրել եւ բարեբախտաբար սա այն ծրագրերից է, որը ինստիտուցիոնալ է դարձել եւ կարծես թե կառավարության կազմում կամ նախարարությունում փոփոխություններ տեղ ունենալով հանդերձ այս ծրագիրը շարունակում է իր արդիականությունը պահպանել։ Եվ հենց այս օրերին շրջափակման մեջ էր որ ես նորից զանգը ստացա Լիբանանից այս անգամ, Լիբանանի ավետարանչական ավագ դպրոցը իր տնորեն պարոն Արմեն Ուլեշյանի կողմից զանգ ստացա եւ իրենք ասացին որ իրենք ցանկանում են ինչ որ բանով աջակից լինել իրենց քույր դպրոցին։ Իմիջայլոց այդ դպրոցի քույր դպրոցը ճանաչվել Արցախի հաթերքի մեր միջնակարգ դպրոցը եւ ես էլ եւ տնորենն էլ խոսելու Լիբանանի մեր գործընկերների հետ, ասացինք, որ մենք շատ լավ տեղյակ ենք, որ դուք որպես պետություն, ձեր տնտեսությունը, ձեր համակարգը, համայնքը բավականին տագնապների եւ խնդիրների մեջ է եւ այնպես չի, որ դուք էլ եք ձեր լավ օրերն ապրում, ձեր մոտ էլ կան բազում ֆինանսական, տնտեսական, քաղաքական խնդիրներ, համայնք այնքան էլ այս պահին կարողունակ չէ եւ ձեզ էլ են անհրաժեշտ ավելյալ ռեսուրսներ, Այնուամենայնիվ մեր բոլոր պնդումներից հետո ես պիտի ասեմ, որտեվ իրապես սա շատ դրական եւ հուզիչ օրինակ է եւ սա ուզում եմ փոխանցել իմ գործընկերներին, իմ հայրենակիցներին այս միջոցով, այնուամենայնիվ իրենք պնդեցին, որ ոչ մենք սիմվոլիկ բոլոր դպրոցի աշակերտները, ծնողները անձամբ իրենք են եկել դիմել մեզ, որ մենք ուզում ենք մեր փոքր լուման ունենանք ուղարկելու մեր քույր դպրոցին հաթերքի մեր աշակերտության ուսուցչական կազմին ինչ որ բանով իրենց հոգսը թեթևացնելու թե եւ հավաքել էին գումար եւ այդ գումարը փոխանցեցին իրենց եկեղեցու կառույցների միջոցով մեր դբրոցին եւ դբրոցի համար այժմ գույք է գնվելու շրջափակման ընթացքում եւ վերացումից հետո ամիջապես գույքը գահացնի դբրոց մի մասը արդեն դբրոցում է գույք եւ տեխնիկա սա ինչ եմ նշում որովհետեւ իրականում սա հենց այն ձերբերումն էր որին մենք լուր ակնկալում էինք բոլորս։ Ինչ ճիշտ հասկացեք, խոսքը բնավ ֆինանսի մասին չէր, այլան բարոյական աջակցության եւ քայլի, այն դրական էներգիային եւ էմոցիաներին, որ մեզ փոխանցվեց թեկուզ հերախոսով եւ on-line հարթակում, որ սա իրապես ծնողների եւ աշակերտության ոչ թե ցանկությունն է, այլ պահանջն է։ Այս բառերը ինձ փոխանցել է տնորենը, պահանջն է, որ սա պիտի արվի մեր, այսպես ասած, պարտքն է շատ փոքր տոկոսով։ Եվ մենք ստիպված էինք ընդունել դա, բայց դա մեր համար նաև շատ սիմվոլիկ նշանակություն ունեցավ։ Չեմ կարող նաև չխոսել այն ծրագրերի մասին, որոնք մեկնարկել էին մինչ ցավալիորեն սկսված շրջափակումը։ Օրինակ, Հոմի Արևմտյան Ամերիկայի Արևմտյան ափի հայ օկրության միության կառույցը եւ մեր բոլորի շատ սիրելի բարերար Արցախով ապրող, ուղղակիորեն Արցախը շենացրած իր կյանքով Արցախին նվիրված Ժասմեն Բունյաթյանի կողմից, երբ դերևս ամրանը այս տեղ ունեցավ Արցախ եւ մենք միասին գնացինք Ստեփանագետի Քերոլայն Քոքսյանը վերականգնողական կենտրոն, Տիկին Ժասմենը նկատեց, որ մեր բոլորի շատ սիրելի ընկերուի Ջասիկը, որ կարծես թե բարվոք չեն այնքան էլ շատ կարևոր նշանակություն ունեցող հիգենիկ առումով նաև նշանակություն ունեցող սանագույցները եւ նախաձեռնեց, որ իր կամքով որ ցանկանում են նաև օժանդակել այդ սանանգույցների վերանորոգմանը, մինչ այդ մենք այդ օրը գնացել էինք բացմանը մեկ այլ սենյակի, որի կահույքը եւ ամբողջովին վերանորոգման ծախսերը նույնպես հոգացել էին իրենք, հոմը եւ տարբեր ընկերուներ։ Շրջափակման ընթացքում էր, որ մենք կենտրոնի տնորեն պարոն Վարդան Թադևոսյանի հետ փորձեցինք դա էլ իրագործել, որպեսզի որևէ գործ կիսատ չմնա եւ դա մեր համար կարծես թե դարել էր լուրջ սկզբունք, որ այնիշ պլանավորել ենք, պիտի ավարտին հասնենք իմ համար կոնկրետ կար միտքը, որ որևէ բան չպիտի խոչընդոտի մեր սկսածին եւ մեր պլանավորած ծրագրերին։ Ինչքանով որ մենք կարող ենք չեզոքացնել շրջափակման հետևանքները, ապա դա պիտի անենք եւ հաղթահարենք եւ մեր բնականոն կյանքը եւ հունը չպիտի խաթարվի, եթե կա հնարավորություն շրջափակումը, այսպես ասած, շրջանցելու։ Եվ մենք բարեբախտաբար պատիվ նաև վերականգնական կենտրոնի ողջ անձնակազմի եւ նախկին տնորեն այսօր առողջապահության նախարար իմ լավ գործընկեր Վարդան Թադևոսյանի մենք կարողացանք դա էլ ավարտին հասցնել եւ վերջում կուզեմ իմ հայրենակիցներին Արցախում գտնվող իմ բոլոր-բոլոր անծանոթ եւ անծանոթ ինձ շատ հարազատ թեկուզ անծանոթ մարդկանց Արցախայությանը ասել, որ այժմ մենք բոլորս ձեզ հետ միասին գտնվում ենք հերթական փորձա դաշտի արչև այս անգամ մեր ճշնամին փորձում է փորձարկել մեր համբերատարությունը, մեր նյարդային ամրությունը, մեր ամուր նյարդեր ունենալը եւ մեր հողին կարճած լինելու ուղղակիորեն ապրելակերպը։ Եվ ամեն օր դուք, սիրելի Արցախում գտնվող իմ հայրենակիցներ, դուք դա ապացուցում եք ձեր པարս քայլերով, ձեր բնականոն կյանքով, որը լի է բազում բազում դժվարություններով, բազում խոչընդոտներով, խնդիրներով, պետք է ասեմ նաև անհանգստություններով քաղաքական եւ արտաքին աշխարհին հետևելով բոլոր անմարդկային են պայմաններով որի արժեվ ձեզ կանգնացրել է ճշնամին բայց դուք այսօր արժանապատվորեն սրանք զուտ բարեր չեն եւ լուր անցնում եք դրա միջով պահելով մեկ սկզբում որ մենք մեր գողին կարճացենք դժվար է այդ մասին խոսել երբ որ մանավանդ ես էս պայն այդտեղ չեմ գտնվում եւ կարծում եմ նաեւ բարձրագույն կլինի խոսքերս բայց պետք է ասեմ որ այսքում գտնվող մյուս ձեր բոլոր հայրենակիցները դազգում են, նկատում են եւ լուր խոնարվում են ձեր այսօրվա ապրած ամեն մի րոպեի համար, որը պայքար է մեր հողում ապրելու, պայքար է Արցախը հայկական պահելու համար։ Եվ դա գիտակցում են նաև Սփյուռքի մեր հայրենակիցները եւ պետք է ասեմ, որ անպայմանորեն դա տեսնում, գիտակցում, դրա հետ հաշվի է նստում թշնամին, որը օր-օրի որ անելանելի իր ծրագիրը չհաջողելու պատճառով օր-օրի փորձում է այսպես ասած նորամուծություններ մստել շրջափակման մեջ, որը կարծես թե որևէ տեղ չի տանում իրեն, բացի այն, որ ինքն էլ է կանգնելու փակուղ առաջ, որտեղ իր արժև կանգնած է Արցախցու ամուր կամքը, ջիղը եւ հայերենիքին կարճած լինելու ձգտումը։ Վստահ եմ, որ շուտով այս շրջափակումը ֆիզիկական մենք բոլորս միասին գաղթարենք եւ հուսով եմ ու համոզված եմ, որ երբեք մենք որպես հայ ժողովուրդ, հայ ազգ, մանավանդ Արցախյան հատվածում ապրող հայ ժողովրդի մի մասնիկ չենք մտնի հոգևոր բարոյական շրջափակման շրջափուլի մեջ։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ եւ մաղթում եմ տոկունություն։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեր զրուցակիցն էր Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական, նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Սփյուռքի հարցերով Ազատուհի Սիմոնյանը։ Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։